Zur Kommissioun fale mir, jenseits vun der Kompositioun a vum zukünftige Fonctionnement, dat muss ee wierklech elo gesinn, wéi dat funktionéiert mat iwwergeuerdente Mënschen, déi solle méi kohärent Ressorte betreien. An der Vergaangenheet ass dat scho versicht ginn, ouni deen allergrouste Succès. Ech hoffen, datt et des Dee kee méi huet. Dat ass sënnvoll, mee dat muss d'Zäit weisen. A propos Zäit, Ech sinn nohalteg der Meenung, datt et net normal ass, datt De 25 Mee eng Europawal war, datt e Mount virdrun d'Europaparlament opgeléist ginn ass an datt mer bis den éischten November, also en halleft Jar no deem Phänomen do, keng nei Kommissioun hunn. Well an der Tëschenzäit hu mer eigentlech, hu mer eigentlech, wann net Stëllstand, dann da gebastelt. An dat geet alles méi séier. Dat muss méi séier goen. Och an der Rubrik Mir wëllen dat jo alles anscheinend besser erklären. Mee dat geet awer net dammi séier, wa mer bis op Weideres d'Staate genau dat maache loosse wat se menge missen ze man. Do so mer jo da beim Phänomen, am Summer ware mer bei dräi Fraen, well kee Mënsch agebaut hat, datt do mol eventuell iergendwou an deem sengem respektiven nationale politesche Setup eng kompetent Fra ze fanne wier, kann ech mer net virstellen. Mir hunn der elo néng fonnt. Ech hätt léiwer, et wieren der nach méi, mee ëmmerhi sënnt der sënnt keng dräi méi. An dann se mer selbstverständlech an der Phänomenologie Regierungsbildung hei an do, an dat dauert, an da musse mer kucken, wéi och ëmmer. Et ass jo klar geweest vun Ufank un, datt de 25. Mee eng Europawahl wier, datt relativ séier dono sollt e Kommissiounspresident benannt sinn. Et ass de Leit net ze vermëttele geweest, wouvier d'Regierungschefen duerfir wochelaang gebraucht hunn, fir datt se genau dat gemaach hunn, wouzou se sech eigentlech Woche virdru schonn engagéiert haten. Se hunn et jo schlussendlech do awer fäerdeg kritt. Groussen Duerchbroch. An datt et duerno nach soll wochelaang daueren, bis dann all eenzelne Staat mat sech selwer esou zu Kouer gaangen ass, datt e kann, datt e kann e Kommissär benennen. Also dat ass alles, dat ass alles zimmlecht, zimmlecht Getriwwels, wéi een op Lëtzebuergesch seet. An dat Getriwwels, dat huet laang gedauert. Ech hoffen, datt mer dat an Zukunft e verkierzt kréien, well et geet jo tatsächlech och e bëssen drëms, datt mer esou lues erëm an d'Gäng kommen. Jorsch huet gesot, d'Politik an Europa steet déi nächst Zäit wuel ënnert dem Haaptheading Wirtschaft, Beschäftigung an esou virun. Mir versichen Zommen ze mobiliséieren, de Jean-Claude Juncker versicht Zommen ze mobiliséiere fir Programmen an esou virun. Dat ass, dat ass e gudden Usaz, well schlussendlech schaaft d'Europäesch Unioun, entgéint deem wat vill vun der verlaangen, jo selwer. Nëmme begrenzt Wuesstum a Beschäftegung, mä dat ka se net. Dat musse mer och, do musse mer eis Ambitioun och a Relatioun setze mat de Mëttelen. Mä vläicht, wann d'Ambitioun méi grouss ass, d'Mëttelen awer och e bësse wuesse loossen. Där hu mer bis elo rose wéineg zu eiser Dispositioun, fir déi Politik ze maachen, déi d'Leit och vun eis verlaangen. A mir mussen et kënne vermëttelen, datt mer méi Mëttele kréien. Eppes, wat mer ganz gutt gefal huet, ganz gutt gefall huet bei där neier Kommissioun, Zesummesetzung an beim Zouschnëtt vun de Ressorten an och bei der, beim Labeling vun de Ressorten, dat ass, datt den éischte Vizepresident Timmermans déi explizit Zoustännegkeet kritt fir de Rechtsstaat an d'Charte vun de Grondrechter. Dat ass eng Ausso an eng Uso, mengen ech, un alleguerten déi, déi a leschter Zäit ugefaangen hunn, op suboptimal Manéier Gouvernance an Europa ze organiséieren an ze fannen. D'Demokratie géing och manner liberal. Dat geet an Europa net manner liberal. An et ass eng gutt Saach, fannen ech, eng excellent Saach, datt dat och op formellem Niveau esou klar an esou däitlech ginn ass.